بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فتوبى للغرباء Islam je krenuo jedinkama, vraćat će se na njih, pa blago tim jedinkama, blago tim jedinkama, blago tim jedinkama. Gledam ljude kojima je novac Bog, oni ne mare za gospodara svog. Kome robiš? Gledam ljude, oni neće Allaha Neće čiste vjere, neće Islama Kako pa siš Allah? A garibi znaju život prolazi I da bit će oni u džennetu veseli Garibi znaju dunija prolazi I da bit će samo u džennetu veseli pa Gledam ljude kažu muslimani smo Ja sam, on to kaže muslim musliman. Ali dijelom svakog dana ruše to. Musliman znači predan pokoran. Gledam ljude, oni neće šerija. Nego vjeru kojoj je kafir brat. Allah ima Al garibi znaju život prolazi Veder islamu garibe I da bit će oni u džennetu veseli Garibi znaju dunija prolazi I da bit će samo u džennetu veseli pa pa Garibi znaju život prolazi I da biće oni u džennetu veseli Ako smo na pravom putu moramo biti iskušavani Moramo Da nije iskušenja ne bi se znao ko smo Da nije iskušenja ne bi džennet Jer zbog ti iskušenja kojima smo po da će mnogi poželjeti da trena jednog nisu ostavljeni na ovom svijetu bez iskušenja.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 I da bi Nisu od onih koji čine djela onoga svijeta više nego djela ovoga svijeta. A garibi znaju život prolazi I da bit će oni u džennetu veseli Garibi znaju dunija prolazi I da bit će samo u džennetu veseli